totalitarinių valstybių problema, amžina problema ir jų silpniausia vieta, dėl kurios totalitarizmas anksčiau ar vėliau žlunga, užlunga, tai yra rinkimų ciklai. O autoritarinėse diktatūrose nieko panašaus nėra. Kartą patekęs į postą, postą labai retai mirdamas hmm, savo valia. Kitaip tariant, socialiniai liftai užstringa. Ir viršūnėse išlieka visoks šlamštas, atsitiktinai ten pakliuvęs. Tai čia visų ir, ir visada totalitarizmo problema. Kita problema, tai pati mm, totalitarizmo esmėje. Paprašių paprasčiausiai, kuomet valstybė ar partinė valstybė, ar kas ten norit, kokį norit tipo valstybė, bet jeigu jinai pati save tikrina, o ne visuomenė, ne partijos, ne, ne kažkokios nepriklausomos nuo valstybės, iš užsienio galbūt veikiančios interesų grupės, tai jį nustoja save tikrint labai greitai. Ideologinės dar totalitarinės valstybės, jos ir negali ir nedrįsta paneigti savo bazinį nuostatų. Na, įsivaizduokit Trečią Reichą, kuriame susirinkę sesininkai su Hitleriu svarsto ir nusprendžia, kad vis tik žydai yra protingesni ir geresni žmonės už e, daugumą vokiečių, o jau už Hitlerį tai paskutinis žydas geresnis. Ir, ir kaip po to toliau valdyti Trečią Reichą, tokią išvadą padarius. Tai panašios, gerai čia, čia aišku, kraštutinis pavyzdys. Bet Sovietų sąjunga turėjo daugybę tokių problemų, kurių negalėjo įveikti dėl savo siaurų ideologinių nuostatų. Viena iš jų buvo kolhozai, absoliuti nesąmonė, smulkmeniškas planavimas, visiškai ne, neveikianti kvailystė. Lygiava, kuomet mokama ne, ne pagal darbą, o pagal užimamas pareigas, arba kad niekas neišsiskirtų savo pajamom. Apdovanojimų kultai kokie nors. Tautų draugystė, kurią ten visai trimitavo, kad jie atseit egzistuoja. Galėjo būti ir, ir kitų. Ar tikrai komunizmas po socializmo pastatomas? Ar gali feodalinė valstybė, agrarinė visuomenė peršokti iš savo kaip jie ten sakydavo, visuomeninės formacijos į socialistinę valstybę. Ir iš viso, ar čia tas socializmas, kurį sukūrė, ne, nėra iki feodalinis, vergovinės santvarkos kažkoks reliktas. Ar čia judėjimas į priekį, ar degradavimas. Daugybė tokių klausimų, kaip, kaip ir dievo buvimas, ar religijos egzistavimas. Na, aiškinimas, kad religija sukūrė valstybę, yra toks kvailas, kad čia net ir paneiginėti nėra ką. Valstybės daudojasi, e, stengiasi religiją panaudoti, ypač mm, religinės hierarchijos. Bet valstybė, kuri būtų sukūrusi religiją, tai atvirkščiai religijos sukuria ir sugriauna valstybės. Na, o dar taip išvedžioti, kad girdi, Kristaus nebuvo, išgalvota, jokių pranašų niekada nebuvo, nei Budas, nei Muhamedo, nei Kristaus. Nebuvo, folkloras toks sukūrė, folkloriniai motyvai. Ir po to ta religija kažkodėl vystėsi. Dėl žmonių tamsumo vystėsi. O iš viso jį va tokia pasidarė tik dėl to, kad feodalam buvo naudinga. Bet nu, ten, ten ir gerai, ten kitokių kvailyšių irgi pilna. Istorijos raida, kaip paaiškinama. Kas yra tautos? Tautas buržuazijos produktas. Nu, tai gal, gal buržuazija nacionalinė greičiau tautų produktas. Mm, ar išnyksta socializme tautos, ar komunizme išnyks? Ka, kas sugalvojo? Engelsas su, su Marksus. Kodėl? Kuo remdamiesi? A, kai pažiūrė jų raštus, nieko nesiremdami, patys savęs. Arba tokiais tenai keistais autoriais, kurių jau, jau jam gyven, gyviem esant niekas nebeskaitė. Nei mokslininkais, nei, nei, nei ko nors vertais. Ideologijos paskelbimas mokslu, va tai va, mokslinis komunizmas – ir jų ideologija mokslas, griežtas mokslas. Aukščiausias beje už visus. Visi kiti tik pagalbiniai, palyginus su, su mokslinio komunizmu, su istorinė dialektika, ten, ta, mokslinio ateizmu. Dar, dar vienas klėdesys. Na ir socialistinė ekonomika, kuri iš viso jau ten Gerai, kad dar socialistinės e, fizikos nesugalvojo ir, ir matematikos. Tiesą sakant, socialistinė logika jau jie buvo sugalvojo. Ir mokyklose netgi mokino, kurį laiką prie Stalino. Vėliau nusprendė, kad čia nejuokinti žmonių. Tai gerai. E, svarbiau gal, gal buvo tai, kad iš tiesų įvykus kažkokiai krizai ar nelaimiai, e, totalitarnės valstybės dėl įvairiausių priežasčių gali jas nekreipti jokio dėmesio ką be padarytų tokia valstybė, jį dėl visko išeina atsakinga. Nu, visuomenė, sakysi. Nes taip ir yra. Dėl visko, kas gerai, bet ir dėl visko, kas blogai. Nes viskas tik tai jo žinio, tik jos rankose, tik jinai viską nulėmė. Ir galų gale tai atveda prie žlugimo, kai tų problemų skaičius didėja, didėja, didėja pasiekia kritinį ly lygį, prasideda sisteminė krizė ir totalitarnės valstybės iš vidaus išpūna. Arba jos gali keistis. Čia yra tų variacijų, Kinė dabartinė. Jie nuo to Mao Zedūno ir panašaus laikų bendro katilo ir visokio kitokio ten modelio atsisakė. Grįžo prie to, kas sovietiniai Rusijai buvo ne po laikais, o gal dar ir, ir šiek tiek tiek anksčiau – kada, paklauskit Kinijos ambasadorių, kada bus Kinijai grynas socializmas, išvystytas, ar kada komunizmo pergalė nusimato. Šiame tūkstantmetyje ar po dešimt tūkstančių metų. Įdomu, ką atsakys. Na ir, ir a, nieko neatsakys. Nes Kinijos, kaip ir Sovietų sąjungos ideologija, kabutėse mokslas, yra religijos forma. Ten mąstyti nereikia. Turi kartoti, kas pasakyta – maldas ir, ir, ir mantras. Ir to užtenka. Tai taip, totalitarizmas pasmerktas pats savęs, nes nereaguojant į iššūkius, bet kokia sistema pasikeitus aplinkybėm, jinai neišvengiamai išlunga. galima sakyti, jeigu, na, nevykusi analogija lyginant su, su žmogaus kūnu, tai čia būtų toks e, žmogaus kūnas, kuriame neveikia nervai. Skausmo nejaučia. Tai atrodytų nieko blogo. Ignoruoja skausmą, nieks neskauda, nei dantis, nei ausis, nei, nei kojas. Bet e, apkursi, dantis iškris, apaks, kojas e, dešimt kartų sulaužytos bus, rankas įkiš į sierą ar, ar į ugnį toks žmogus ir, ir tuo jo gyvenimas greitai pasibaigs, be skausmo. Nes jokios ginamosios reakcijos nėra. Kita totalitarizmo bėda yra ta, kad jeigu tu vienu metu užsiemi viskuo, nuo gatvių valymo, taip sakant, iki nosinių spalvų, nuo užsienio politikos pasaulio užkariavimo iki naujos ginkluotės, skrydžių į užsienį ir taip toliau. Tu nespėji visur. Valstybės aparatas, jis visada yra ribotas. Negali būti tiek valdininkų, kiek yra žmonių valstybė. Jų mažiau, gerokai mažiau. Ir biudžeto neužteks, ir išsilavinusių žmonių neužteks, ir vykdytojų neužteks ir prižiūrėtojų tų, tų kurie vykdo, ir tų prižiūrėtojų, pri, kontrolierių, kurie žiūri, ar tie prižiūrėtojai žiūri, kas ten ką vykdo. Neužtenks e, valstybės resursų, žiniasklaidos valstybinės dėmesio. Kad to išvengti, labai dažnai totalitarizmas nusirita į kompanijas. Ir nors jie tą patį suvaikė, ten, ten toks net žodis atsirado, kompaneišina, kad uh, kas tai tokio. Uh, kuomet visas pastangas metam vieno klausimo išsprendimui. Visi savo darbo galim nedirbti, bet puolame ten vieną ar kitą daryti. Tai tiesą sakant, kadangi Lietuva posovietinė, tai ir dabar tas pats yra. Kai tik e, pakliusi valdžia koks nors, kaip ten juos vadindavo, su iniciatyva kvailys, Taip ir prasidės. Tai su alkoholiu kovos, tai su reklama kovos, tai da ten kokius susigalvos ir, ir, ir visi viską meskite, darykite tik tai prikovosim. Ne tie, kurie dirba, ne specialistai, ne, ne, ne samdyti profesionalai, o visi. Niekas nuo šaly negali būti. Tai ir Sovietų sąjunga lygiai taip pat elgėsi. E, tos e, kampanijos galėjo būti trumpalaikės, na čia tokios daugiau gal užsienio politikai skirtos. Galėjo būti ilgą laiką besitęsančios, bet tokios visą apimančios jų netiek ir daug būdavo ir beveik visada jos e, būdavo paskelbiamos gana iškilmingai, naudojamasi kokiu nors pretekstu. Na, tas paskelbimas galėjo būti suvažiavimas partijos geriausia. Tai čia jau tokie kaip komunizmo statymas 60 metais. Galėjo būti kokia nors reikšminga kalba, na čia tuo Stalinas turbūt daugiau užsiminėjo, ar, arba jo įgalioti asmenis – Atrodo, nu, maža kas ten kokią kalbą pasakė, bet va, pasakė Maskvoje ten kokiam suvažiavimą ir tada jau tą kalbą išnešioja, ištiražuoja ir, ir, ir darykim kaip, kaip, kaip reikiant. O tas kalbos galėjo būti ten, galėjo beje būti ne tik kalbos straipsnis Stalinu. Parašė, pravdai paskelbė ir visi tą straipsnį aptarinėja, pagal jį reikia veikti, jį orientuotis, daryti taip ir ne, ne kitaip. Buvo ir, ir to. Na tai tokių Stalino straipsnių ten galvos sukimasis nuo sėkmės iš e, kolhozus, kai jau masiškai suvarė ir, ir ten sukraujo upėm, tai kad truputį apsiramintų. Nu, tai ramiau, ramiau reikia. Ne, ne, ne, ne visai kaimą sugriauti, palikti ką nors. Arba ten karo pabaigoj draugas Renburgas supaprastina, nu Ką jis ten supaprasino? Renburgas eilėraščius rašė, užmušk vokietį. Na, tai Stalinas paaiškino, ne, vokiečių tauta yra visą laiką, o Hitleriai ateina ir nueina, nereikia supaprastinti. Nu, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuos, kurie prievartavo, žudė, pjovė ir plėšė vokiečius, ir ne tik vokiečius, ir vengrus, ir, ir čekoslovakus, ir, ir kas tik paranka pakliūmė. Visus tuos staiga ima šaudyti, nekinti, fronte ir, ir užnugarį. Ir taip atsižvelgia. Na, didelis tokių iniciatyvų pradininkas buvo, buvo, buvo Hruščiovas, kuris ten galėjo ir kalbą pasakyti, ir kažką parašyti, ir pajokauti, ir, ir visi puldavosi iš paskos e, visą tai įgyvendinti. E, visų čia tų kampanijų, nes jos baigdavosi beveik vienodai, pradėdavo triukšmo pusmetis, metai, mesdavo resursus vienai ar kitai problemai, iš viso kito, iš, iš vaikų pieno atėmus, taip sakant pulkime kovoti ten už kiaušinių didesnį e, vištų deslumą. Čia jau nejokauju, buvo, buvo tokia Hruščiovo kompanija. Nei, nei daug, nei mažai. E, pavykime Ameriką e, mėsos, pieno, Vilnos ir kiaušinių kiekim. Na, Amerika, Jungtinės Amerikos valstijas be abejo. Na ir kažkaip, žinote, iki šiol nepavyjo. Nei su kiaušiniais, nei su Vilna na, jo labiau nei su mėsa. Tai mm, galėjo būti kokio nors darbo intensifikavimo, kokių nors varžybų. Stalino laikais taip, ten, ten stachanovietiškas judėjimas koks nors. Viršykime savo planą, nu, nu, numatytą darbo ten kokius septynis kartus. Na, fiziškai tai neįmanoma, bet reikia viršis. Kaip? Taip. Plano mažesnį suplanuoji, išdirbė normas ir viršį. Arba tu ten atsidirbi, o realiai greta tavęs aštuoni žmonės tau padeda. Nu ir viršysi septynis kartus dienos normą. Visko prisigalvodavo, visko pridarydavo. Tai gerai, aš tiesiog norėčiau perbėgti per kai kurias tokias e, kampanijas, kurios palėtė tiesiog ir stipriai palėtė Lietuvą. E, tai viena iš jų Na, ko gero ir pirma, ir pagrindinė. Tiesą sakant, tai čia gal visos sovietmečio Lietuvoje ir, ir esmė. Tai kolektivizacija be jokios abejonės. Bandė pradėti jie 40-ais, ten tą žemės reformą tokią surengė. Žemę perdalino, bet perdalino taip, kad, kad 20 procentų išdalino, 80 savo paliko. Po karo vėl tokią pačią, nes dar žemės ne tik iš visokių dvarininkų, bet ir iš tų, kuriuos ten buožiam paskelbė arba bendradarbiavusiai su vokiečiais. Na tai papulti tuos bendradarbius su vokiečiais paštet, užteko paštininkų dirbti ar ten kokiu. Ir galėjai žemės netekti. 49 e, metais Stalinas išsikvečia čia tuos trijų Baltijos okupuotų valstybių vadovus į Kremlių, na ir duoda, taip sakant, startą, kad reikia pradėti masinį, masinį, masinę kolektivizaciją ir pradeda. Per metus suvaro į kolhozus faktiškai absoliučią daugumą Ir apie 50 galima sakyti, kad taip, e, įgyvendino. Įgyvendino mm, kolektivizaciją. Na, kolhozas iš principo tarsi kooperatyvas, bet jis ne visai kooperatyvas. Ten taip jie sugalvoja pagrindimą, kad e, įstoja atneši savo žemę ir, ir, ir savo žemės ūkio turtą visokį. Na, o išstodamas nieko negauni. Arba jeigu tave išmeta iš kooperatyvo. Algą gauni iš to, ką uždirbai. Tau, kad gauti kažkokias pajamas turi atidirbti minimumą nustatytą dienų Vėlgi, ne nuo tavo darbo rezultatų viskas priklauso bendrai nuo, nuo kolchozo kažkokios neiškiaus sėkmės. Formaliai kolūkių valdyba ir pirmininkas renkami, o praktiškai tai paskiriami partijos rajono komiteto, žemės ūkio skyriaus. Ir labai dažnai paskiriami tokie veikėjai, kurie net ir su žemės ūkiu ne kažinką turėjo tuos vadovus, na, ten veržiasi vis, viskas, visokie žmonės ir atsidurdavo visokie. Ne, nebūtinai veržėsi, dažnai tai buvo ir pažeminimas važiuoti kolūkį dirbti, e, tegul ir pirmininku. Suvarimai kolchozus priemonės nu, buvo paprastos. 49-ais e, dvi masin, du masiniai tremimai, tas ruduo ten, ten ir, ir, ir pavasaris ar bangomuša, bangomuša ne, ne, nebūtinai. Nesmė tame, kaip vadinasi, svarbiau buvo, kad Kad, kad e, kurie atsisako, ignoruoja, pasisako prieš, jie represuojami. Geriausiu atveju Sibirą išveža, blogiausiu gali ir įkalinti, ir nužudyti. Įstojus į kolchozaną vienas pliusas atleisdavo nuo susikaupusių skolų valstybė, o jų greitai ten susikaupdavo. E, sugebėdavo tą, e, tą padaryti, kad valstiečiai būtų skolingi pagaliau buvo dar e, viena kolchozų ypatybė, jie galų gale jau ir nekreipė dėmesio, kas ten įstojęs, kas neįstojęs, visa žemė buvo paskelbta kolūkio nusavybė. Po kurio laiko e, greta kolūkio imti kurti mm, na, stambus valstybiniai, kaip čia pasakius, dvarai. Na, žodžiu, iš pradžių kolūkiai tai buvo, na, kaimelis ten 7-8, toks galėjo būti. Na, gal šimtas ten kolūkio darbuotojų. Ne, imta stambinti. Ir stambino sparčiai. Na, tai kai kur tai buvo ten nuostabus kiekis, ten, man regis, Joniškio rajone, tai vos ten ne, ne keli tūkstančiai kolūkių, vienam tam rajone. Ėmė jungti didesnius. Ir kai, kai jau visus suvijo į, į kolūkius, 49 metais buvo 6032 kolūkiai. Ėmė stambinti ir 50 metais iš 6000 liko 3000, 58 2000, 66 pusantro tūkstančio, o galiausiai 90 metį 737 kolūkiai. Tai čia nesunku paskaičiuoti, kad vienam rajone buvo apytikrai 10-12 kolūkių. Na ir tas kolūkių stambinimas jis e, vedė ir kūrė tiesiog e, stambius latifundinius dvarų ūkius. Kartais tie kolūkiai galėjo būti milžiniški, keliasdešimt kilometrų ilgumo, kur ten e, nuo, nuo vieno krašto iki kito uh, ne kiekvienas buvo, kai kur į darbus reikėdavo tiesiog vežioti po, po keliolika kilometrų. Greta kolūkį e, imta formuoti ir ir, ir, ir, ir tarybinis ūkis. Apie dešimtadalis kolūkių buvo tarybinis ūkis. Tarybinis ūkis ten jau nežaisdavo jokių žaidimų e, su savanoriškumais ar rinkimais. Paskiriamas direktorius, visi dirba šešias valandas, e, atsiprašau, ne šešias valandas, e, o šešias dienas per savaitę. Beje, taip, nedaug ne suklydau. Iš pradžių buvo šešios valandos Sovietų Sąjungos darbo diena karo artėjant įvedė 8 per karą ir 10 ir 12 dirbo, vėliau vėl grįžta prie, prie 7 valandų ir tik Brežnevui valdant sugalvota, kad reikia pailginti darbo dieną, valandą, bet už tai šeštadienius padaryti šeiginiu. Na, tą, tą ir sėkmingai ir padarė. Tai dabartinės savaitės supratimas, jisai nėra toksai amžinas ir, ir visada egzistavęs. Šešių dienų darbo diena ir tarpu kario Lietuvoje beje buvo. Tai gerai. Darbo dienos darbo dienom, bet tarybiniai ūkiai, jie buvo arba specializuoti, na, sodininkystė ten kokia nors, arba žvejų, žvejus į tarybinius ūkius suvijo. Arba beviltiški, tai yra kolhozai, kurie bankrutavę be jokios vilties kaip nors susikapstyti, būdavo paverčiami į tarybinius ūkius. Na, kad valstiečiai badu neišmirtų, kolukiečiai. Kolukiečių pajamos buvo mikroskopinės, neįmanomas, kad pragyventi. Na ir gyveno jie iš savo vadinamų sodybinių sklipų, duodavo, na, įvairiai duodavo, žiūrint kur ir kaip, bet, bet ten nemažiau šešių arų, na, galėjai bulves pasisodinti. Pakelės prie sodybos pievos kokios karvės auginti. Galiausiai jėmė ir, ir pro pirštus žiūrėti, jeigu didesnius sklipus tie valstiečiai apdirbdavo. Ypač ten, kur technikai sunku privažiuoti, pačiam kolhozui nereikia, visokios ten pakrūmės, šlaitai ir, ir taip toliau, galėjo likti ir, ir kolukiečių žinioj. E, ir dar turbūt jokingiausia, dauguma mėsos ir pieno valstybės supirkdavo. Ne kolhozų tie užaugindavo, o supirkdavo iš tų kolukiečių, kurie užaugindavo veršius. Beje, ribodavo, galėjo tik vieną auginti per metus. Pieno pristatymas taip pat iš privačių karvių vyko, masinis. Na ir turint omeny, kad tų valstiečių žinioj su tais sarais visokiais ir sodybiniais klypais buvo pusantro procento dirbamo žemės, o jie pagamindavo ten pieno 75 procentus, mėsos, na, veršienos jautinos, karvienos, kaip, kaip čia be pavadinsi, mm, virš 60 procentų. Na tai galima suprasti, kokio efektingumo buvo kolchozo kolhozų darbas. Bet dar svarbiau, jiegi e, paprašių paprasčiausiai gražino baudžiavą. Valstiečiam, kolukiečiam neišdavė pasų, be paso tu negalėjai niekur išvykti daugiau negu dviem dienom. Pasus atstodavo kolukiečiam tik tai kolūkio valdybos pažyma, kad toks ir toks važiuoja ten ir ten, nuo tada iki tada, taip ir taip. Be paso Pagautas žmogus buvo Sovietų Sąjungoje laikomas valkatu, areštuojamas, gražinamas kalėjimo na, etapais milicijos į savo nulatinę gyvenamą vietą. Vienas, antras, trečias toks gražinimas, tada jau baudžiama byla už valkatavimą ir ten galėjo nuteisti iki dviejų metų, o susunkinančiam aplinkybėm iki penkių. Taip, kad labai pabėgti nebuvo kur. Iš kolhozo ištrūkti buvo galima, na, jeigu tau ten iš tiesų nori tavim atsikratyti, nes visus jau mm, pusę kaimo sudeginai, tai tada taip, leis. Arba mm, išvažiuoji mokytis, stoti į kokią nors mokyklą, profesinę, dar kokią, bet ten sulauki 16 ar 18 metų, tau išduoda pasą. Ir tu jau su tuo pasu gali kur nori važiuoti. Arba kariuomenė po kariuomenės grįžus, taip pat pažymą išduoda, tos pažymos pagrindu nuvykus gausi pasą mieste, kur kaip nors ten nuolatos gyveni. Ir beveik viskas tuo ir baigės. Labai skatino bėgti iš kolhozų, jeigu norėjai turėti asmens dokumentą. O kas tas pasas buvo? Savaime, na taip, tave paliūdė, kas tu esi. Bet uh, egzistavo kažkada ant KVD žinioj buvusi registracijos sistema. Kiekvieno piliečio pase buvo štampas, kur parašyta, kur žmogus gyvena. Ten daug kas parašyta, vedas, nevedas, vaikų skaičius, kas, kas, tautybė baisiai reikalingas įrašas buvo. Nu, baisiai reikalingas, kuomet, jeigu visus vokiečius vežti nuo Volgos į Sibirą, arba žydus gaudyti, ar dar ką nors, tai taip, tas, tas įrašas padeda. O svarbiau buvo, kad žmogus neturintis registracijos nebūdavo priimamas į darbą toje vietovėje, kur jis buvo. Ar tam rajone, arba tam miestą. Neturi registracijos, jokių šnekų apie darbą. Ir atvirkščiai. Negaudavo registracijos. Jis galėjo kokius susirast kampą, sakys, aš čia namuosios, priregistruokit. O nu, sakys, o tu dirbi šitą miestą rajone? Nedirbi. Nu tai kaip tave galim registruoti? Neregistruojame. Vykstant atostogauti, nes tokių, na, palangą nežinau kur, turėjai prisiregistruoti arba polsio namus, jeigu ten siuntimas, arba nuomojasi pas, pas tuos. Bet čia laikina registracija, ji negaliojo tiem atvejam, kai ten įsidarbinti ar, ar nuolatos gyventi. Na, tokia įdomi sistema, kuri leido su žmonėm daryti, ką nori. Ji buvo įvesta iš pradžių, kad išvyti iš Maskvos ir Peterburgo tuos, kurie nelojalūs bolševikam. Pareiškia, kad panaikinam jūsų registraciją ir važiuokit šimtą kilometrų nuo, nuo sostinės, ten galit gyventi kur nori. Tai yra ir viskas. Ir, tai, ir taip e, šimtas tūkstančių žmonių iš, išvijo. Vėliau galėjo būti kategorija žmonių, kuriem neduodavo registracijos. Sakykime, už politinius nu, nusikaltimus teisti, tremtiniam, Kai kuriam iš viso galėjo viso Lietuvoje neduoti. Net, net ir tokių būdavo atveju. Arba Kaune ir Vilniuje. Arba po neramumų, mumų, vėlinės ar kalantinės ten sugalvoja, reikia išvalyti įtartinus žmonės. Na ir išvalo. Panaikina registraciją ir neždinkis kur nori. Dažniausiai tokios mažai prestižinės specialistės, ten kur darbo rankų trūksta, prisiplaksi, ten į kažkokį bendrabutį tarnybinį, žinybinį, jame priregistruos, po kurio laiko susirasi gal geresnį su tą pačią registraciją, visi sukdavo. Kauno atveju buvo dar vienas, na nu gerai, Kaune neleidžia, bet ačiū Dievui yra aplink Kauną visokios vietovės, vietovės. Lai prijungė Kačerginė, Kleboniškis, o, ir, ir, ir ten Rokai, ir apsigyvena, dar, dar tam rajone ir geriau ten. Sodybą gali kažkokias, kažkokias, e, ne, nebeileidžia tavęs į miestą. Tai gerai, kolukiečiam pasusima dalinti tik 80-metį ir tai užtruko, tai jame išdavinėti 16 metų ir, ir išdalino iki tol pririšti prie žemės kaip baudžiauninkai ir niekur nepabėgsi. E, at, atame, atėmė galvijus ir ypač Hruščiovas, tai jau jis ten nusirito iki tiek, kad nu, nuverst visas tvoras, kad savininkų jausmo nebūtų. Išvarti. Auginti tik tai vieną karvę ir veršiuką, nedaugiau dviejų keulių. Arba galėjai rinktis, galėjai, mm, kaip ten, dvi oškas arba vieną karvę, na tai kur tokia idiotai rasi tu, su oškom. Tai baigės tuo, kad oškos Lietuvoje išnyko, čia kaip stebuklas buvo mano vaikystė, jaunystė. Avis išnyko, nes ar, arba dvi oškos, arba keturios avis. Tai. Na, augindavo, bet, bet jau čia, žinot, augindavo 80-metį, kai niekas labai ir nežiūrėjo, ką tu ten augini. Bet šiaip taip, nu taip. Keulės nusišeria, kad savo valgyti ar, ar mėsą parduoti, ar pristatyti mėsą. Veršiuką užaugina, savo vištas, nes kaime kiaušinių, kur tu ten nusipirksi, kada į parduotuvės neveža. Na ir, ir taip tokia, savotiškai gyvena. E, bet svarbiausia, kad taip, atėmė iš e, valstiečių žemę. Na, šito nebuvo niekad. Net, net gudžiausiai baudžiavoji, valstietė savo žemę turėjo, a, sovietus išnyko. Ir galima sakyti taip, kiek valstietija egzistavo Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje, na, tai nemažai nuo, nuo indoeuropiečių atkeliavimo. Nu, galima šnekėti drąsiai apie tokią pilnavertę žemdirbystę, na tai minimum 2,5 e, tūkstančio metų, gal ir 3 tūkstančiai. Ir štai šitas socialinis sluoksnė, kuris daugumą Lietuvos gyventojų sudarė. Sovietai jį sulaužė. Sulaužė stuburą, palaužė mentalitetą. Padarė iš jų kaimo darbininkus, va taip pavadinkim, kaimo proletariatą nieko neturinčius, nieko nenorinčius, nieko nesugebančius. E, vagia geria, nenatūralioji atranka. Jeigu seniau protingiausias sunus, vyriausias dažniausiai paveldėdavo ūkio, visi eidavo laimės ieškoti, tai sovietmečio atvirkščiai. Tik didžiausias kvailys lieka kaime arba nevykėlis, o visi, kas bent kiek rūta, lekia į miestus savo laimės ieškoti. Viena karta, antra, trečia taip ir, ir turime tą, ką dabar kaime matome. Ten arba pensininkai, na, Jie ne valstiečiai, jie kaimo gyventojai. Arba kažkokie padieniai neaiškus degeneratai. Arba stambus ūkiai, praturtėję nežinia kaip. Ir, ir nežinia kuo užsiimantis, mokesčių nemokantis. Kitaip tai tariant, ir viena, ir antra, ir trečia kategorija. Mm, vienintelis džiaugsmas, kad jų metai po metų vis mažėja, mažėja ir mažėja. Dėl migracijos, dėl, dėl demografinių problemų, mažo gimstamumo, senėjimo kaimo ir, ir panašiai. E, pats didysis civilizacinis lūžis vyksta 1970 metus, kuomet e, dauguma m, mm, tampa miesto gyventojais. Taip, tie miesto gyventojai tai pirmą kartą nuo žagrės ir, ir jie ten dar, dar tokie pusiau migruojantis ir su kaimo mąstymu, bet jau, jau jų vaikai, tai apie 90 metus dauguma Lietuvos absoliuti mm, gyventojų yra miestiečiai su visom pasakmėm, su, su kitokiu mąstymu, kitokia elgsena. E, šito masinės urbanizacijos proceso Sovietų sąjunga, jie, jie, jie matė, kad jis vyksta, jie nežinojo, ką daryti ir nesugebėjo suvaldyti. Miestai perpildyti sovietiniai ir postsovietiniai buvo nepakankamas gyvenamo plotas, nepakankamos paslaugos, per menkas tiekimas – per, per siauros komunikacijos, na ir, ir svarbiausia, jie ir valstybinio aparato nesugebėjo tiek išplėsti, kad sėkmingai kontroliuotų miestuose. Taip jau išėjo, kad kaime vienam gyventojui tekdavo nuo keturių iki šešių e, kartų, kartų norėčiau pabrėžti, valdininkų, valdininkėlių, prižiūrėtojų ir visokių kontrolierių, milicininkų ir panašiai daugiau negu kad miesto gyventojai. Na, kitaip tariant, kaime vieni kitus sekė, kolhozo vadovybė sekė, partijos organizacija sekė, dar, dar e, ten įgaliotinis, milicija kiekvienam kaime, milicininkas vienas du galėjo būti. Tie sekė. Na, miestą, ką tu, ką tu čia suseksi? Nėra apylinkių, tokių kaip seniūnijo nebuvo, dideliuose miestuose rajonai, bet tie rajonai po šimtą tūkstančių, tai tenai ta rajono vykdomoji ir partinė valdžia galėjo ką nors susekti ir sugaudyti tik tai darbo arba mokslo vietose, o ne ten kas kur, kaip ir ką ir iš ko gyvena. Tai laisvesnis oras mieste. Miesto oras darė žmogų laisvų, bet jau nebe viduramžių privilegijų prasme, o daugiau mąstymo ir elgsenos. E, tai gerai, čia didžiausia ir pagrindinė. E, susijusi dar su šita Mm, kompanija buvo Juozo Maniušo, Maniušo na, nepatingėjo žmogus, prisėlino iki Brežnevo. Iškaulijo milžiniškas lėšas. Kam? Tam, kad sunaikinti Lietuvoje vienkiamis. Jisai kaip, kaip išgudijos tipas niekaip negalėjo suprasti, kaip čia Lietuvoje gyvena nebaudžiavinėse gatvinėse kaimuose, nesuvaryti kolhozus, kad ten troba prie trobos ir, ir niekas nieko neturėtų ir visi viską matytų. O savo sodybose išsi, išsidrėkė lietuviai tarp miškų ir, ir laukų. Sunaikinti reikia. Įgavo visą tai melioracijos pavadinimą. Kiek pinigų sukišo, tai galima tik stebėtis, bet mastai buvo kažkokie grandioziniai. Ne, ne, ne, nes e, čia nu, palėtė apie 600 e, tūkstančių žmonių, Ne, ne visose rajonuose vienodai, sakykime, kur labiau užsispyrė, kur nenorėjo, suvalkėjo, kit, kitaip tariant, te, tenai suvaryti buvo labai sunku. O kitur lengviau. O kokios priemonės? Neleisti statyti naujų namų kaime niekam privačių. Senų remontuoti irgi neleisti. Net ten pirtelę į stogą pakeisti. Na, jo labiau, o iš ko jie ten remontuos? Medžiagų statybinių taigi nepardavinėja mastais tos melioracijos kampanijos buvo kažkoks e, grandiozinis ir tiesą sakant mm, ne, neiškaus ekonominių neiškių rezultatų. Na, apie 600 tūkstančių, kaip minėjau, žmonių palėtė, ten 150 ar kiek tūkstančių sodybų sunaikino na rezultatai neaiškūs dėl to, kad ten, kur buvo žmonių sodyba, bent kiek ilgiau, nieko ten gero toj vietoj neužauks ir, ir nėra ko ten stengtis. Na, paaiškinimas toks, kad čia mm, technikai, didžiai lengviau bus sukiotis. Na, nepasakyčiau, kad protingas vairuotojas tam traktoriui reikalingas, kad sukiotusi, o ne kad sėdėtų keurą dieną ir prie vairo nesiliestų. E, šit tas e, Lietuvos perdirbimas į nežinia ką, į grįžimas į Valakų reformą, jis buvo, kaip minėjau, finansuotas iš Sovietų Sąjungos e, biudžeto, tai tiesiogiai kaip čia mum e, kiekvienam Lietuvos gyventojui ir nekainavo. Na, bet naudos ir, ir jokio ypatingo gėrio iš to, iš to nebuvo. Prie tokių dar žemės ūkio Mm, laimėjimo, jau minėjau tą kaimo, jie, jie savo programai buvo įsirašę, kad, kad socializme ir komunizme e, išnyks skirtumas tarp protinio ir fizinio darbo, čia jau neblogai ten. Taip ir prisimenu boksininką, kuris su galva ne tik masto, bet dar ją ir valgo. Ir išnyks skirtumas tarp miesto ir kaimo. Ten buvo tokio, to, tokio urbanistai ir dėl urbanistų klėdesiai trečiam dešimtmetį, kuomet aiškino, kad buržuaziniai ir feodaliniai miestai, kaip ir vergvaldiniai, jie susirenka, susibūrė toj vietoj, nes ten vyksta prekyba. Mhm. Na, taip jie gal ir teisūs. Po to be prekybos ten susikoncentruoja kapitalas, tai yra įmonės, bankai, na ir dažnai administracinė valdžia visokia, dvasinė ir, ir politinė. politinė. Socializme, socializme tos dvasinės politinės valdžios kaip ir nebus, komisarai vienodus sluoksnį visur išsiblaškia ir, ir partiniai organizatoriai, organizatoriai nere, nereikia. Koks turgus, kokia rinka socializme, jokios. Tik tai perskirstai surinktus produktus. Tam jokių koncentracijų nereikia. Bankų koncentracija, kam jį beprasme? Na, vienintelė gamybos koncentracija. Bet, bet kam tą gamybą koncentruoti vienam mieste, jeigu galima plinam laukia, pam laukia parika. Ir prasidėjo Stalino industrializacija, buvo tų miestų fabrikų plinam laukia statymas. Pastato fabriką ir prie jo prikasa, brikasa, brako, kuriuose būna darbininkai rūpintis ten juos nėra ko, privačių namų nėra ką čia statyti. Na, mokykla, paštas, kultūros namai, nu, to ir gana. Gyvenkit kaip norit. Parduotuvė tai bus kokia viena, vis tiek duona reikia nusipirkti ir degtinę kažkur gauti. Nu, ir, ir, ir puiku, ir puiku. Tie košmariški miestai, na, jie kaip kur išmirė, kai kur likę, kai kur modernizuoti tai miestai, ten ir miesteliai tokie, ir miščiukai, ir, ir visa kita. Tai taip, šitaip žiūrint, nedaug trūko iki svajonės išsipildymo, kad miestų neliktų. Kad, kad būtų tiesiog kažkokios išdrapstytos po visą istoriją industrinės vietovės, pavadinkim taip. Kadangi fabrikas amžinai dirbti negali, tai jis anksčiau ir vėliau, na dažniausiai 20-30 metų ciklas gamyklos. Ir, ir ta vietovė kaip ir nereikalinga, gali Na, žodžiu, ten buvo socialinių problemų kūrimo centrai, jie panašus į šachtininkų miestelius. Stelius. Šauktai išaugo, ką daryti, kai anglis ir, ir, ir tai, kai jie kasa baigėsi, niekas iki šiol pasakyti negali. Tai čia, čia ir Anglija, ir Lenkija, ir Vokietija, ir kur tik tokių, kur tik tokių nebuvo. Bet, bet ten natūraliai gavosi, o Sovietų sąjungos sąmoningai šitą darė. Na, darė ir, ir, ir pridarė. Tai mm, išeitį jie rado paskelbti daugumą kaimų neperspektyviais ir ten nieko nestatyti ir nedaryti. Tiesa, čia rusai daugiau kliuvo negu Lietuvai, Lietuvoje visgi žemės ūkis toks perspektyvokas buvo, pagamindavo, beje taip, tik dvi respublikos pagamindavo daugiau maisto negu suvalgydavo Sovietų sąjungoje, tai Lietuva trigubai daugiau pagamindavo ir Ukraina. Na, Ukrainoje juodžiamis, Lietuvoje nu, žmonės dirba. Čia beje dar vienas buvo apie tą mentalitetą darbinį Baltijos šalių. Į Baltijos šalis investuotas rublis duodavo šiokią tokią pelną. Nedidelį, 10 procentų, bet pelną duodavo. Ilgalaikės perspektyvos. Na, dabar su tokiam investicijom, čia nueičiau į banką, tai juoktųsi už pilvų susijėmė, su tokiu rentabilumu. O Sovietų sąjunga čia buvo grandiozinis laimėjimas. Reikalas tame, kad Kaukaze Azijoje, Sibire, net ir Rusai pastatyta gamykla beveik visais atvejais dirbdavo nuostolingai. Neatsipirkdavo niekada. Čia va. O statyti turėjo, nes gamina kokias nors produkciją, kurios reikia arba kariuomeniai, arba komplektuojanti dalis, arba tiesiog ne, nepastatysi, reiks iš užsienio pirkti. Vėl su tą valiutą mokėsi. Be, beje, dar apie tas valiutas Sovietų sąjungos pinigai buvo vidaus naudojimo talonai ar, ar ženklai. Tai nebuvo pinigai jokia prasme. Konvertuoti jų buvo neįmanoma, nes pati Sovietų sąjunga jų iš užsienio nepriimdavo savų rublių. Rublių vertė su doleriu buvo iš piršto laužte, Hruščiovas sugalvojo, kad rublis brangesnis nei, nei amerikietiškas doleris. Na ir, ir tai taip taip, taip strigę buvo, kad e, komandiruotpinigiai e, buvo iki 90-mečio jūreivių. Vienai dienai išeini va, atostogų, na, ne atostogos išeiginė, sekmadienis eini į miestą ir tau iškeičia rublių, dabar bijau pameluoti, bet man regis e, doleris ir 20 centų. Vaikščiak, švesk, daryk ką tik nori, negailėk centų. Na tai čia Nu, vienas euras mūsų pinigais. Daug pašvesti galima jūreiviai svetimam uostą. O va, ko tikrai nepameluosiu, tai mm, giminaičiai į Kanadą važiavo. Pas giminės, aišku, ten giminės ir išlaikė, bet oficialiai jam va išvykstant trim mėnesiam, po to dar ten prasitėsi, bet trim mėnesiam važiuoja į Kanadą, tau iškeičia 300 dolerių, Kanados beje. Mhm Nu, po šimtą dolerių į mėnesį. Tai Marko Tvenų laikais tai buvo galima išgyventi. O dabar 30 centų. Taip, dabar doleriai dar labiau nuvertėja, bet tais laikais na, vėl išeis kažkas tokio. Vienas euras į dieną. Čia už viešbutį, už maistą, kelionės, viską padengi, vat, ruso turisto obliko moralė, kitaip nepasakysiu, kaip komedija briliantinė ranka. E, tai gerai, kas buvo turtingas, kas neturtingas Sovietų Sąjungoje, toli gražu nepriklauso nuo to, kas turi tų, tų popierėlių vadinamų rubliais, kas jų neturi. Greta to dar vykdė dvi puikias reformas 47 ir 62 metais, kuomet denominaciją vykdė nubraukia po vieną nulį, nau, nau, nau, nau, naujos formos e, piniginiai ženklai išleidžiami, bet jie nubraukia nulius mm, nuo kainų ir, ir e, algų, o valstybinių įmonių ir įstaigų, kiek buvo, vienas prie vieno iškeitė sąskaitose pinigus. Irgi pagerėjo kurį laiką gyvenimas. Ten, e, nu, kaip pagerėjo, gauni algą ir parduotuvėse matai, kad yra ir, ir dešrų, ir ungurių, visko yra. Tik e, tavo pinigai nepakankami, kad ką, ką nors daug ir, ir gausiai įsigytum. O kai pinigų masė padidėja, o jį ima didėti neišvengiamai, nes nu, ir vagia, ir po kelis darbus dirba, ir, ir premijas prisirašo savo tai tada kainos pasidaro nebe tokios baisios. Ir parduotuvėse, kaip mano vaikystėje, puikiai pamenu, ateini didelis mėsos skyrius, o jame vien tik tai karvių kanopos. Ir nu, dar tokios neplautos, senos. Nežinau, kam jas ten laikydavo, nemačiau, kad kas pirktų ar kad kas nors jas valgytų. Bet gulėdavo, tuščias nebūdavo. E, žodžiu, mm, a, kitos kompanijos paliekus, palietusios Lietuvą. Tai elektrifikacijos masinės ir sujungimo į vienus tinklus, kurių iki šiol negalim atsikratyti. Čia šeštam dešimtmetį pabaigojimą, septintam įgyvendina, chemizacija, kaip minėjau, e, kovos prieš vietiniškumą arba antinacionalinė kampanija. Čia jau minėjau, kaip Latvija su, su, sunaikino sudorojo ir kaip Sniečkus išsisuko, bet palėtė ir Lietuvą, nes įtarė, kad ir čia negerai, Hruščiovas įtarinėja. E, viena ypatinga iš tokių kampanijų, kurį galima sakyti galutinai palaidžia doje Sovietų sąjunga, tai buvo e, vadinama Taškento konferencija. Ji vyko 79 metais, na, nu, maža kas ten Taškente kažkokia konferencija, jo labiau su, su kokiu pavadinimu, rusų kalba, e, tautų draugystės kalba, ar tarptautinio bendravimo kalba. Na ir, ir gerai, nu, dieve tu mano. Bet ten buvo rimtos e, grandiozinės kampanijos pradžia. Rusifikacijos, masinės ir visuotinės. Sovietų sąjungos vadovai paskaičiavo, kad 2000-aisiais daugumą kariuomenė sudarys musulmonai ir dėl to reikia viską rusinti. Ir, ir, ir rusina. Labai Lietuva paveikia tuo, tą prasme, kad čia filmus dubliuoti uždraudžia lietuvių kalbą, privalomos e, ir televizija, ir, ir kiekvienam dainininkui normos, kad ketvirtis rusiškai turi būti visko daroma. Nieko tai nedavė ypatingo, paprašiau paprasčiausiai tik dar labiau erzino lietuvis ir, ir prisiminimai apie rusifikaciją stalininę ir caro laikų atgimė. Mano karta, augant to, toj aplinkoje, augančios intensyvios rusifikacijos, tą jautė. Ir, ir taip pasirinkimas arba bėgam po perkūnais iš tos Sovietų sąjungos, jeigu norime likti lietuviai, arba, arba mus sunaikins. Tas rusifikavimas ir, ir tas buvimas vienoje imperijoje ir suvokimas, kad mes šitoje imperijoje esame svetimi, tikrai nepil, nepilna rūšė, mus taip ir nežiūri. Mato, kad leisk lietuviui ir išskris, pabėgs ar, ar išsikas automato miške. Mm, jis veikia, veikia. Tai gerai. Ir kaip veikia čia tas sovietinis tautų lydimas į katilas? Labai įdomiai veikia. Lietuvių Berija jau buvo parašęs 200 tūkstančių ištremtų. Gyveno 50 kažkada tūkstančių lietuvių už Lietuvos ribų. 50 metų sovietinės okupacijos dalis e, tų ištremtųjų negrįžo, tiksliau dauguma negrįžo. Buvo toks dar ir kelimasis iš Lietuvos į Latvijos, visai per sieną, ta siena nominali ir gyveni ten. Į Kaliningrado sritį truputį, ten ypač tokie, kur neaiškus dokumentai, nežinia iš kur atsirado, arba kažkas juos čia labai Lietuvoje nušauti nori arba iš miško, arba atvirkščiai iš kokio stribino. Tai buvo ir tokių mm, Klaipėdos krašto panašus apgyvendino, niekas ten neklausė, iš kur čia tu toks protingas mm, ir ar galėtum parodyti savo testatą, diplomą ir bent pasą. Na, tai tokių buvo pakraščių. Na, na ir taip, perestroikos metais nusprendė išsiaiškinti, o kiekgi paperkūnai Sovietų Sąjungo už Lietuvos ribų gyvena, gyvena Lietuvių. Tai buvo nesunku padaryti, kadangi, kaip minėjau, kiekviena pase buvo tautybė įrašyta, kiekvienas pasas asmens domenimis e, fiksuotas pasų skyrėsi milicijos, vidaus reikalų ministerijos. Ir statistiką surinko. Ir surinko ir paaiškėjo, kad Sovietų sąjungoje, o tengi buvo dar ir plėšinių, Šiaurės Kaukazo, e, Kaukazo, Šiaurės Kazakstano stepių apgyvendinimo kampanija. E, buvo Baikalo mūro magistralės statymas, kur siuntė tūkstančius iš Lietuvos ir milijonus iš Sovietų Sąjungos žmonių ir laikinai, ir pastoviai, ir, ir kaip atidirbimus, ir kaip praktikas, ko ten tik neišdarinėjo. Ir pinigais vilioja, nes ten algos trigubai didesnės negu likusiai Sovietų Sąjungoje. Ir rezultatai buvo tokie, kad Sovietų Sąjungoje gyvena apie 50 tūkstančių lietuvių už LTS ribų. Tai čia turbūt fantastika yra dėl to, kad apie 50 tūkstančių lietuvių gyveno Sovietų sąjungoje, kuomet Lietuvą okupavo 40 metais. Tai, tai nieko nepadidėjo. Taip, dalis tų, tam, tuomet gyvenusių lietuvių surusėjo, jie jau nebe lietuviai save laikė. Dalis ir tų tremtinių ten visokiais pasidarė. Dalis išmirė be, be, be palikuonė. Bet visas maišymas, visas tas grūdimas. Tai jau vien tai, kad kariuomenė e, Lietuvoje tarnauti buvo faktiškai draudžiama, labai retai kam pavykdavo. O visuotinis šaukimas. Ir tai nepadėjo. E, palyginimui, na, iki koronaviruso e, įstojus Europos Sąjungą, iš Lietuvos kasmet migruoja apie 50-60 tūkstančių Lietuvos gyventojų Ir kaip jie migruoja, išvažiuoja ir faktiškai negrįžta. Tai čia nemigruoja, jie iš Lietuvos išbėga. Tai čia per vienus metus judėjimas didesnis asmenų, nei per 50 metų sovietinės okupacijos, kurį skelbėsi ir norėjo, kad tauta susimaišytų, susilietų vienam tam tautų katile ir susiformuotų nauja tautybė. Tai tautybė beje ir vardą buvo sugalvoję, net paskelbė, kad jį susiformavo 80 mečio pabaigoje. E, Tautybė vadino sovietskį narod, arba tarybinė liaudis. Buvo šiaip liaudis, rusų, lietuvių, ir virš jų dar buvo tarybinė liaudis. Ar sutampa tie tarybiniai žmonės su, su lietuviais ir rusais? Iš dalies sutampa, iš dalies nesutampa. Nauja istorinė būtybė, kaip ten įvardina. Arba bendryje. Labai nauja. Na ir jeigu jau čia šitoks tautų katilas su internacionalinės ir, ir naujos tarybinės tautos kūrimo mechanizmais ir tokie apgalėtini rezultatai, tai tada ką jau čia besakysi. Taip, Sovietų sąjunga taip ir nesugebėjo pasiekti, kad e, išnyktų tautos. Re, religijos ir kalbos. Tiesą sakant, ir labai gerai, kad nesugebėjo sukišo tam milijardus, tril, trilijonus turbūt, ten, ne, nežinau net kaip čia apskaičiuoti, nes visa švietimo, kultūros, ideologinio auklėjimo, propagandos, visa žiniasklaida, visas pramogų, verslas ar sfera buvo skirta tam, o rezultatai e, nei bėgti, nei rėkti. turbūt tuo ir pasidžiaugti reikia, kad totalitarinės sistemos jos tuo geros, kad jos neefektyvios. Būtų efektyvios, saugok Dievę pagalvojus, kur ir kaip mes dabar gyventume.